بسم الله الرحمن الرحيم الدليل السابع العرف دليل هفتم عرف تعريفه تعريف عرف الفرق بينه وبين الإجماع فرق بين عرف وبين إجماع أنواع عرف حجيته حجيتش تطبيقاته تعريفه أولا تعريفه ممكن الأرف هو كل ما اعتاده الناس وصاروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو قول تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة عرف هر آنچه که مردم آن را عادت کرده اند و بر اساس آن عمل می کنند از هر فعلی که در میان آنان شایع باشه بر اساس آن حرکت می کنند کار می کنند از هر فعلی که کاری که در میان آنان شایع هست او قول تعارفو اطلاقه على معنى خاص لا تعرفه اللغه یا قولی که سخنی که مردم اطلاق آن رو به معنای خاصی میشناسند ولی لا تعلفه اللغه با لغت الفت نداره یعنی در لغت اون معنا رو نداره مردم عرفن اون یک به یک معنای خاصی اون کلمه رو به کار میبرند ولا يتبادر غيره عند سماعه و جز اون معنای خاص معنای دیگری هنگام او شنیدن اون کلمه به ذهن نمی آید یعنی موقعی که انسان اون کلمه رو بشنوه همون معنایی که مردم اون به اون معناش بکار کار بردن تو ذهن فورا میاد و هذا یشمل العرف العملی والعرف القولی و این شامل عرف عملی و شامل عرف قولی میشه مثال اول مثال اول اعتياد الناس بالمعاطاة من غير وجود صيغة لفظية عادت کردن مردم معامله معاطات معامله است بدون به کار بردن سیغه لفظی ما یک معامله ای داریم بهش میگیم بفرما اینو دادم اون یکی میگه فروختم اون یکی دیگه میگه چی؟ قبول کردم همین فروختم و قبول کردم اینو بهش میگن ایجاب و قبول اما معاطات نه دست به دست کردنه عطا کردنه اینو شما میدی دست اون اون هم تحویل میگیره بدون اینکه لفظا چیزی بگید اینو میگن چی معاطات پس اعتیاد الناس بیع المعاطات من غیر وجود صيغه لفظیه عادت کردن مردم معامله معاطات را بدون وجود سیغه لفظی وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم معجل ومؤخر مؤجل وش عرف آنان یا شناختشان تقسیم آه، مهریه را در ازدواج به دو نوع فوری و عجلدار مدتدار و جاش معجل یعنی زود از عجله میاد عاجلا غیر آجل یعنی زود دادن همون موقع کدوم با عین میگی یا با همزه با عین یعنی فوری با همزه یعنی دار یعنی دیرتر در دعای باران دیگه اومده اللهم عاجلا غیر آجل اللهم زود ما رو باران بده نه دیر عاجلا غیر عاجل عاجل یعنی فوری الان مثلا در شبکه های خبری اه، عربی شما ببینید میگه العاجل یعنی خبر فوری خبر چی؟ پس فوری و غیر فوری یعنی مدت دار پس اینو بر اساس عرف این تقسیم بندی رو کردن در مهر مهریه و تعارفهم اکل القمح والارز ولحم الضأن او البقر و عرفشان بر خوردن گندم برنج گوشت گوسفند یا گاف و میان عرف میشه یک یکی از این اعمال در منطقه جایی اعتیاد یعنی عادت کردن معتاد شدن معاطات یعنی دست به دست دادن عطا کردن بدون اینکه زبانی چیزی بگن ومثال العرف القولي <clears throat> مثال آه، عرف, عرف براش این مثال رو آورده اونا مثالی بودن برای عرف عملی حالا مثالی میاره برای عرف قولی تعارف الناس اطلاق الولد على الذكر دون الانثى عرف مردم یا شناخت فيما بینهم عرف مردم اطلاق کردن کلمه ولد را فقط بر مذکر نزن در حالی که ولد شامل هر دوتا میشه و عدم اطلاق لفظ لحم على سمک و اطلاق نکردن لفظ گوشت لحم بر ماهی عربا دیگه الان موقع میگن لحم منظورشون دیگه گوشتای دیگه هست ماهی شامل نمیشه در حالی که ماهی گوشت در قرآن اومده لحمن طریا ولی شما میبینید که در عرفها دیگه به ماهی گوشت نمیگند و اطلاق لفظ دابتی علی الفرسی فقط و اطلاق کردن لفظ دابه فقط بر اسب در حالی که به دابه هر جنبنده ای رو میگند پس اینا مثالای بودن بر عرف والفرق بينه وبين الإجماع فرق بين عرف وبين إجماع أن الإجماع مبناه اتفاق مجتهدي الأمة اجتها اجماع اتفاق مجتهدين اسلام هاست وأما العرف فلا يشترط فيه الاتفاق در عرف اتفاق شرط نيست وإنما يكفي فيه سلوك الأكثرية بما فيهم العوام والخواص فهو أشبه بالصيرة در عرف رفتار اکثریت که هم عوام در میان آنان است هم خواص مهم هست و عرف شبیهتر به سیرت است این فرق بین اجماع و عرف بود انواعه العرف بقسميه العملي والقولي إما عرف عام وإما عرف خاص عرف با هر وقوليش يا عملی و قولیش یا عرف عام هست یا عرف خاص فرقی نمیکنه چه قولی چه فعلی یا عرف عام یا عرف خاص اول عام رو تعریف میکنه العرف العام هو ما يتعارفه اغلب اهل البلاد في وقت من الاوقات عرف عام اون عرفی هست که اغلب اهل اون مناطق اونو میشناسند در زمانی از زمانها که تعارفهم عقد الاستثناء مانند عرفشان بر شناختشان بر عرف استثناء واستعمال لفظ الحرام بمعنى الطلاق لإنهاء عقد الزواج و استفاده کردن لفظ حرام به معنی طلاق برای انتها دادن اه، اه، قرارداد ازدواج و دخول الحمام من غیر تقدیر تقدیری مدت المکف فیه و داخل شدن در حمام بدون مشخص کردن مدت ماندن در حمام کدومی کی؟ بله یعنی عرفان به جای کلمه طلاق لفظ حرام رو استفاده میکنند میگه این زن دیگه بر من حرام باشد یعنی بله عرفن به معنی طلاق استفاده میکنن از کلمه حرام و مثل تحریم الغنائم و مانند تحریم الغنائم حرام کردن چی؟ صفحه چند؟ کتاب من مشکل داره از 97 میره به 102 و مثل تحریم الغنائم به احتمالا بحث دیگه ایه عجیب خب کتاب ما نمیدونم مشکلش چی شد بیایید بیایید العرف الخاص صفحه بعدی با عرف خاص شروع میشه و هو, هو ما يتعارفه اهل, البل اهل بلده او اقلیم او طائفه معینه من الناس عرف خاص اونیه که اهل یک منطقه یا یک اقلیم یا یک گروه خاصی از مردم اونو بینشون رایجه و به اون معنا به کارش میبرن یا اون فعل عرفشونه اون کار عرفشونه که اطلاق لفظ دابتی فی, فی عرف اهل العراق على الفرس خاصه مانند اطلاق کردن لفظ دابه در عرف مردم عراق بر فرس فقط یعنی اونا دابه فقط چرا میگند؟ اسبو میگند و جعل دفاتر التجار حجتا فی اثبات دیون و قرار دادن دفاتر تاجران حجتی است برای اثبات کردن دین و دیگر چیزها در بعضی مناطقا هر کسی چی داره؟ عرف این عرف اگر مخصوص یک شهر یا یک قوم یا یک گروه خاصی باشه بهش میگن عرف خاص أما بالنظر لمدى إقرار الشرع للعرف وعدم إقراره اون از اون زاویه بود که چقدر عمومی هست و چقدر خاص هست یک تقسیم بندی دیگه ای آورده است میگه اما با توجه به این که شرع چقدر اون عرف و اقرار کرده و اقرارش نکرده فینقسم العرف الى عرف صحیح و عرف فاسد تقسیم میشه عرف از این جهت که شر به اون اقرار کرده یا نه به عرف صحیح و عرف فاسد العرف الصحیح هو ما تعارفه الناس دون ان يحل حراما او يحرم حلالا عرف صحیح اون عرفی هست که در میان مردم عرف شده بدون این که حرامی رو حلال بگرداند یا حلالی را حرام بگرداند كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستثناء مانند عرفشون به چی بهش میگن به فارسی از قبل یک مبلغی میدند بله پیش پرداخت بیانه میدند و بله پس مانند عربون در عقد استثناء همون استثناء همون ساختن رو میگن مثل در ساختن پنجره ساختن پیش پرداخت بله بیعانه بهش میگن به فارسی بهش بیعانه میگند بلوچا هم کاربردشو دارند ولی تو ذهن ما نیومد الان هم میگند و تعارفهم ان زوجت لا تنتقل الى بيت زوجها الا بعد قبض جزء من المهر و عرفشون بر این چیز که زوجه به خونه شوهر نمیره مگر بعد از گرفتن قسمتی از مهریه و ان المهر قسمان و عرف مردم بر این چیز که مهر بر دو قسمه معجل و معجل فوری و وامی و انما ما یقدمه الخاطب اثناء الخطبه اثناء الخطبه يعد هدية وليس جزءا من المهر و این چیز که آنچه که هنگام خواستگاری میدهد هدیه شمرده میشه و قسمتی از مهر نیست این این عرف تعیین کرده اینو پس اینا میشن عرف صحیح میشن عرف العرف الفاسد هو ما تعارفه الناس ولكنه يحل حراما او يحرم حلالا عرف فاسد اون عرفی هست که مردم اونو میشناسند یا به عنوان عرف در میانشون رایج شده ولیکن حرامی رو حلال کرده یا حلالی رو حرام کرده که تعارفهم اکل ربا مانند عرف شدن خوردن ربا والتعامل مع, المع... مع المصارف الربوية بالفائدة و کنار اومدن مردم تعامل مردم با بانک های ربوی این هم عرف شده با, با بانک های ربوی دارند کار میکنند و اختلاط النساء بالرجال في الحفلات العامه قاطی شدن زنان با مردان در جشنهای عمومی و تقدیم المسکرات في الضیافه و مسکرات رو آوردن در مهمانی ها ها شراب میارن چیزای دیگه میارن آره اینا عرفای فاسدند و رقص فی الافراح رقص کردن در شادی ها البته این میتونه مثلا بریم جلوتر یعنی منظورم اینه که تمام اینا در نوع حرمتشون و فسادشون فقه مسائل فقهی و بعضی از عربا رو میبینی در افراح یک سری رقصایی دارن و اونا رو حرام هم نمیدونند و ترک الصلاة اثناء الاحتفالات العامه و ترک کردن نماز هنگام جشنهای عمومی اصلا شما این سوال مطرح میشه برای رقص خود رقص کاری به غنا اونا ندارم حرامه رقص بحث رقص استاد یک شش هست داره اینجوری خوشحالی نه من اصلا بحث روی خود موسیقی نیست کاری فعلا رو موسیقی نداریم اصلا خود این حرکاتی که انجام میدن رو میگم یعنی تمام این حرکت هایی که تو افراح تو شادی ها انجام میدن مثلا الان تو زابل وجود داره تو ما بلوچا وجود داره آیا اینا واقعا شرعا حرامه این رقص حالا اونی که توش علت داره زنا میان تو بین مردا اونا کاری ندارن این اصلا حرکاتی که مردان نشستن در وسط چند تا مرد دیگه مثلا از این حرکات انجام میدن یعنی این حرکات نه انسانو برانگیخته میکنه مثل بازی های مثلا با چی میمونه رمح ورز... بازی های ورزشی میمونه اصلا یعنی واقعا اینا حرامه این سوال من از شما مطرح میکنم و جواب نمیدم بریم جلوتر حجیت حجیت عرف حجیت عرف لا يعمل بالعرف الفاسد لمعارضته الشریعه و واحكامها عمل نمیشه به عرف فاسد به خاطر اینکه در تعارض هست با ادله شرع و با احکام شرع ولهذا لا يعد قانونا به این خاطر قانونی شمرده نمیشه ای عرف یخالف الدستور او النظام العام هر عرفی که ولهذا لا يعد قانونا أي عرف لا يخالف الدستور أو النظام العام به این خاطر قانون شمرده نمیشه هر عرفی که مخالف با اساسنامه باشه مخالف با نظام عمومی باشه فلا یسمح شرعا بالعقود الربویتی او عقود الغرر اجازه داده نمیشه شرعا به قراردادهای ربوی یا اونایی که درشون فریب هست لمصادمتها نصوص الشریعه چون در تقابل با نصوص شرعی هستند اما العرف الصحيح فمقبول پس عرف فاسد عملی بهش نمیشه اما العرف الصحيح فمقبول فی التشریع والقضاء والاجتهاد اما عرف صحیح مورد قبول هست در تشریع قانونگذاری و قضا و اجتهاد قضاوت کردن اجتهاد کردن لانه لا يخالف احکام الشریعه ولا يصادم اهلا اصلا من اصولها زیرا که عرف صحیح مخالف با احکام شریعت نیست و با هیچ اصلی از اصول شریعت در تضاد نیست لذا قال العلماء به این جهات علماء گفتن العادت شریعت محکمتون و همچنین الثابت بالعرفی ثابت بالنصف اینا دوتا قاعده فقهی هستند که هم معنا هستند شما اینا رو خوندید دیگه هر دوتاشون در تایید عرف هستند در تایید چه هستند؟ عادت عرف شریعتی است و آنچه که با عرف ثابت میشه ثابت با چی میشه؟ با نصف این منظورش همون عرف صحیحه همون عرف صحیحه والدلیل على الاخذ بالعرف الصحیح هو انه یلائم حاجات الناس دلیل بر گرفتن عرف صحیح چه هست؟ دلیلی که عرف صحیح گرفته بشه هو انه یلائم حاجات الناس چون مناسبت داره با حاجات مردم و یدفع الحرج والمشقت عنهم دفع حرج و مشقت میکنه از مردم و الا وقع الناس في الضيق والحرج در غير این صورت مردم در تنگی و حرج واقع میشن وقد راعت الشريعة بعض الأعراف العربية التي لا تصادم مبادئها وقواعدها العامة شریعت خودش مراعات کرده است بعضی از عرفه های عربی را که در تضاد نیستند در مصادمه نیستند با اساس شریعت با قواعد کلی شریعت که ایجاب دیتی که ایجاب دیتی فی القتل الخطا علی العاقله مانند واجب کردن دیه در قتل خطا بر نزدیکان قاتل عصبه های قاتل این قبل از اسلام هم بوده این عرف و اسلام که اومده با این مبارزه نکردیم در میان اعراب اینجوری بوده در میان اعراب و تقریر الكفاعت فی الزواج یا هم کف بودن و شریعت اومده اقرارش کرده تاییدش کرده و مراعات القرابت العصبیت فی الولایت والارث و مراعات کردن نزدیک بودن رو در ولایت و در ارث اینا عرفهایی بودند که شریعت خودش اومده و اینا رو مراعات کرده و ردشون نکرده اما الاعراف الفاسده والضاره فلم تقرها الشریعه اما عرفای فاسد رو شریعت تایید نکرده كالربا والميسر ووعد البنات وحرمان النساء من الميراث مانند الربا قمار دختران رو زنده گور کردن محروم کردن زنان از میراث این کارا رو تایید نکرده عرفای فاسدی بود اینا رو اعلام کرده ولیس العرف دلیلا مستقلا عرف دلیل مستقلی نیست آره عرف دلیل مستقلی نیست شریعت میاد نگاه میکنه که آ این در تضاد با شریعت هست یا نیست وإنما هو في الغالب أمل بالمصلحة المرسلة غالبا أمل بمصلحة مرسلة است ويراعي ويراعى في تفسير النصوص در تفسير النصوص عرف مراعات میشه فيخصص به العام عام بوسيله عرف خاص مشي ويقيد به المطلق مطلق مقيد مشي ويترك به القياس أحيانا قياس بوسيليش به ترك گاهی ويؤخذ میشه في مجال الاجتهاد في القضايا المستجد طارئة و عرف گرفته میشه در مجال اجتهاد در قضیه های در مسائل جدید که پیش میان لذا قال الفقهاء به این جهت فقها گفتن کل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف هر آنچه که در شرع مطلقا وارد شده دقت بفرمایید فقها گفتن هر آنچه که در شرع مطلقا وارد شده و ضابطی هم ندارد که اونو تعیین بکنه ولا فی اللغة در لغت هم حد و مرزی ندارد یرجع فيه الى العرف به عرف مراجعه میشه کل حرز فی السرقه مانند حرز در دوزی آقا در دوزی, در دوزی زمانی دست قطع میشه که مال در حرز باشه یعنی در جایی باشه که اونجا بله مال مشخص بشه مرزش ها در یعنی حریم داشته باشه نه مثلا اگر رو جاده جای افتاده باشه این که دیگه قطیت نداره چون در حرز نبوده یعنی در چار, دیواری شما باشه در خونه شما باشه اینا رو میگن حرز و و تفرق في القبض یا جدا شدن در معامله و قبض کردن چون اونجا اومده البیان بالخیاری مالم یتفرقه ها میگه عرف این تفرق به چه شکل هست حرزمون پناهگاهو میگن همون جایی که انسان میاد اون چیزا روش خودشو میگذاره جای استوار پناهگاه و ووقت الحيز و ووقت حيز وقت وإحياء و اندازهش و احیاء الموات یا زنده کردن زمین های مرده آه، اینا رو عرف تعیین میکنه که به چه شکل مثلا طرف چیکار کنه که این زمین احیا شده آه؟ والاستيلاء في الغصب ونحو ذلك و چیره شدن در غصب و امثال این چیزهایی که در شریعت مطلق اومدند و لغت اونا رو تعیین نکرده و چارچوبی هم براشون مشخص نشده اینا رو عرف تعیین میکنه و خیلی ها گفتن مثلا حد سفر رو هم که مسافر چه زمان مسافر حساب میشه خیلی ها میگن که شریعت تعیینش نکرده و برمیگرده به چی؟ به عرف تطبيقاته تطبيقات عرف عمل الفقهاء بمقتضى العرف في مسائل كثيرة فقهاء باقتضاء عرف در مسائل بسيار زيادة عمل كردان منها اباحة الاستثناء لتعارف الناس اياه از مباح بودن استثناء بخاطر عرف مردم و بله ونيازشان مع انه بیع لشيء معدوم در حالي كي استثناء فروختن چیز معدومی است هنوز وجود ندارد و یعد متاع البيت الذي اشتري قبل الزفاف للزوجه و شمرده میشه اون وسایل خونه که قبل از زفاف برای زوجه خریده میشند جز جهاز جهازی حساب میشن و یدخل و فی بیع المنزل خب در عرف انسان موقعی که یک اتاقی رو بفروشه بالاش هم چی میشه؟ شاملش میشه اینجوری نیست که طرف اتاق بفروشه رو فردا ده سال بعد بیاد بگه آقا من میخوام روی این اتاق طبقه دوم برای خودم درست کنم حالا فرق میکنه مثلا الان شهرها عرف دوباره اومده تو شهرهای بزرگ شما رو یک طبقه که دادن دیگه طبقه بعدی مال شما نیست ولی عرف ما روسایی اینجوری نیست که اتاق فروختیم دیگه خلاص بالاش مال صاحب قبلی باشه عرف تعیین میکنه که این مال کیه بله این لم ينص في العقد على دخول حقوق وإن لم ينصف في العقد على دخول حقوق الارتفاق اگرچه میگه در نص نص وارد نشه در اون عقد قراردادی که انجام دادن بر داخل بودن حقوق ارتفاق حقوق ارتفاق در هر چیزی میتونه بیاد اصلا زمان زمانای قدیم بود شما کشاورزی میکردی خب زمین شما اینجا بود شما برای اینکه آب و میآوردی داخل زمین خودت ناچار بودی از زمین همسایه بیاری اینو, اینو بهش میگن حق ارتفاق یا الان مثلا شما میخواید در آپارتمان ها در بعضی شهرها یا در اینا این مسائل حقوق ارتفاق پیش میاند شما میخواید بری بالا ها مثلا اصول لولای هستن شیلنگایی که هستن آهنی از جلو همه خونه میشه بله یا مثلا حالا من یک چیز اختلافی رو مطرح میکنم که خیلی توش اختلافه به خاطر اینکه شما بیشتر تحقیق کنید مثلا آنتن خودشونو ببرن اونجا بالا بگذارند اخرین آخرین طبقه این هم میتونه جز حقوق ارتفاق باشه آخر بابا زمانه قدیم مثلا آب بود و آبیاری بود و راه بود ولی الان مسائل دیگه تو زندگی امروز اومدن یک یعنی یک فقیه یه طلبه باید بیاد روی این مسائل جدید اینا رو تطبیق بده <laughs> خب بریم جلوتر کار مشکلی نیست بریم عملا بالعرف الجاری این هم عمل بشه به عرفی که جاری هست و یجوز بیع الثمار والحضار الاشجار اذا ظهر بعضها دون بعض الاخر جائز است فروختن سمرها سبزیجات بر درختان و زمانی که بعضی از اونا ظاهر شدند یعنی بعضی از اون سمرها و سبزیجات بادمجان و این چیزا جا؟ چیز صلاحشون پختنش خب کل بطیخی مانند بطیخ بطیخ خیار هم بهش میگن خربوزه هم میگن اصلا بعضی از عراهای این روزه بطیخ به هندوانه هم میگند نوی کدو هم بهش میگن خب خلاصه اینا مثالی هستن برای ثمار و خضار و تین انجیر عنب انگور بازنجان و الیقطین یقطین همون کدو هست و الکوسا بازم نوی کدو للتعامل به عرفا للضروره چون عرفا اه، به این اه، کارا عمل میشه و ضرورت هم اینو اقتضا میکنه مع ان بعضها بیع لمعدوم با این حال که بعضی از اینا به معدوم هست و ويصح اشتراط اصلاح بعض الالات الحديثه خب چطوری اینا معدوم هستن شما موقعی که میاد این مثلا کدو رو بعد از اینکه به ثمر رسید میخرید هنوز اه، بعد از چند روز دوباره میاره دوباره چکار میکنه؟ و ويصح اشتراط اصلاح بعض الالات الحديثه كالثلاجه والساعه والمذياء والغصالة على حساب البائع مجانا حين الأطب مدة معينة معينة عملا بالعرف و همچنین میگه صحیح شرط قرار دادن اه، اه، درست کردن و تعمیر کردن بعضی از ابزارهای جدید بعضی از وسایل جدید همچون یخچال و ساعت و رادیو و اه، لباسشویی به حساب فروشنده مجانی وقتی که خراب شدند تا یک مدت مشخص ها زمانی یک ساله داریم دو ساله داریم سه ساله داریم و این به خاطر عمل به عرف اینا صحیح هستن مع وجود نهی شرعی بیع و شرط با وجود این که میگه نهی شرعی اومده است از فروختن و شرط قرار دادن یعنی طرف میفروشه و بعدا شرط قرار میده که اگر تا یک سال خراب شد من خودم اینو چکار میکنم الان لامپا هم این زمانت نامه رو دارن ولی علما عمل به عرف و مسلحت و فلان و فلان اینا رو چکار کردند؟ فتاوایی در این مورد دادند لعدم اثارت النزاع فی, شعنه بخاطر خاطر اثاره نزاع در این مورد دیگه وجود نداره نزاع پیش نمیاد وتكون ألفاظ الواقفين مبنية على عرفهم الصائد في زمانهم وأجاز محمد بن الحسن وقف المنقول مستقلا عن الإقار عملا بعرف الناس مع أن مقتضى الوقف عند الحنفية التعبيد وهو يلائم الإقار فقط وألفاظ وقف عندها مبني بر عرف روزگارشون هست اون عرفی که رائج در زمانشون و اون الفاظی که وقف کننده ها چیزو وقف میکنن مبنی بر عرف رائج در زمانشون هست و اجاز محمد بن الحسن وقف المنقول مستقلا عن الاقار محمد ابن حسن از حنفیه هست بله از اصحاب امام ابو حنیفه رحمه الله هست محمد ابن حسن اجازه داده است وقف چیز منقول رو که مستقل از اقار هست عمل به عرف مردم این چیزایی که قابل نقلند اقار یعنی ساختمان و زمین غیر قابل نقل مع ان مقتضى الوقف عند الحنفيه التعبيد اقتضاء وقف در نزد حنفی ها تعبید بودن ابدی بودنه و هو یلائم الاقار فقط و این تعبید فقط مناسبت با اقار داره نه با منقولات نه با چی اما محمد ابن حسن با توجه عرف مردم اومده است و وقف منقول رو هم چکار کرده است جائز دانسته است این بود از بله وقفش کنی قابل